alaihi sellem Kao poslanikom i našim uzorom i putovođom do sudnjega dana. Meni je neizmjerna čast da večeras govorimo o Kur'anu i o hadisu Rasula sallallahu alaihi ve sellem o ispravnom putu s kojim je došao posljednji Allahov poslanik dakle čast mi je da govorim ovdje među vama u Stuttgartu odnosno u Njemačkoj u zemlji kufra u zemlji koja je obilježena širkom prema Allahu Đelešanuhu i velikim griješenjem. I ja sam neizmjerno obradovan zbog toga što večeras, alhamdulillah, pored svega onoga što sam ovih dana vidio u Njemačkoj, koju našim ljudima, da li u Bosni, Sanđaku ili Makedoniji, ne znam gdje, posebno u Bosni, opisuju kao nekakvu obećanu zemlju poput Amerike, i ostalih država. Dakle, vidjeli smo taj njihov i gledamo svaki dan njihov razvrat i moralni pad i sunovrat. Pored toga vidimo u toj Njemačkoj, u tom moru kufra, u moru džahilijeta, u moru neznanja i bezboštva ova svijetla lica, ova svijetla lica mu'mina koja svakako raduju. Dakle, to je dokaz to je dokaz alhamdulillah za nas sviju i to je ono što budi kod nas još više optimizam optimizam da će islam inša Allah uskoro pobjediti i da, da je ova sahva dakle ovo buđenje muslimana uveliko počelo da se muslimani oni koji se vraćaju istinski Kur'anu i sunnetu povezuju tom neraskidivom imanskom vezom na cijelom dunjaluku. I inša Allah, to ne može niko zaustaviti. To ne može niko zaustaviti jer Allah hoće i želi da ova vjera pobjedi. Da ova vjera pobjedi jer to je vjera koju Allah Đelešanu jedino priznaje. Zato bi na početku spomenuo, braćo i sestre, riječi jednog kršćanskog sveštenika koji je govorio na glasu Amerike, dakle držao je predavanje kršćanima i između ostalog na kraju su mu postavljena pitanja jer mi znamo da je 2000 godina odnosno novi mileni kako ga zovu kod njih uvijek imaju oni svoje neke godine koje oni smatraju presudnim za njihov život presudnim za ono što će se desiti u budućnosti pa su ga pitali šta misli on u, če, u znaku čega u znaku čega će biti novi mileniji on je spomenuo tri stvari. Rekao je, ja bi prije svega spomenuo tri događaja koja mi očekujemo. Prvi je dolazak Isa alaihi odnosno Isusa ili spasitelja kako oni to zovu. Drugi je veliki kosmički poremećaj koji će se desiti. I treći je, što njih najviše rastužuje i zabrinjava, jeste velika ekspanzija Islama, širenje Islama, iako, dakle, to su riječi iz usta Allahovog neprijatelja. E, iako će i svi napadati, svi će se okomiti na muslimane, muslima, islam će se proširiti. I to pravi, pravi izborni islam s onim s kojim je zadovoljan Allah Đalešanuhu. Dakle, ljudi će prihvatiti vjeru i vratit će se vjeri jer nema drugog zadovoljstva za dušu, niti spasa, ni na dunjaluku, ni na ahiretu bez Islama, bez Kur'ana i bez sunneta Rasula sallallahu aleyhi ve sellem. Zato bi ja večeras spomenuo nekoliko kuranskih ajeta iz sure Ali Imran, koji trebaju da budu za nas pouka i poruka gdje Allah Đalešanuhu govori o ljudima, o istinskim mu'minima koji su obdareni razumom, koji razmišljaju o Allahovim ajetima da bismo vidjeli šta u stvari znači istinski iman, šta su to pravi pravi vjernici, ko su oni, kakva su njihova, kakva su njihova obilježja i da bismo odatle izvukli pouku i vidjeli zbog čega danas ummet stagnira i zbog čega je stagnirao i nazadovo svo ovo, svo ovo vrijeme.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 Dakle, ovi ajeti će inshallah biti moto našeg večerašnjeg preda, predavanja. I ovo su dersovi o odgoju, o odgoju naše duše, o odgoju e, istinskih vjernika muslimana koji trebaju, vallahi braćo i sestre, u ovom vremenu u ovom vremenu trebaju da preuzmu jednu veliku odgovornost na sebe. Jer mi nosimo veliki emanet. Veliki emanet zbog kojeg ćemo odgovarati pred gospodarom svjetova. ako ga ne budemo ponijeli, ako ga ne budemo ponijeli kako treba i nosili i bili dokaz, bili dokaz protiv drugih i bili pravi uzori našim budućim generacijama, proklinjaće nas na Dunjaluku naši sinovi i naši unuci a na ahiretu nas čeka, čeka kazna kod gospodara svjetova, sačuvao nas Allah od toga. Dakle, knjiga odgoja, braćo i sestre za muslimane, jeste Allahova knjiga. Allahova knjiga Kur'an koja odgaja ovaj ummet koji je, koji je Allah Đalešanuhu opisao riječima kuntum hajra ummetin uhriđet lin nas te'muruna bil ma'rufi wa tenhauna nil munkar wa tu'minuna billah Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio na zemlji. Dakle, muslimani, oni koji slijede Kur'an i sunnet, su po Allahovoj knjizi najbolji ummet koji se ikada pojavio. Zbog čega? Zbog čega? Zato što naređujete dobro, a zabranjujete zlo i vjerujete u Allaha Đaldašanuhu. Tako da Omer radijallahu ta'alan kad, je tuma, kad je objašnjavo ovaj ajet kaže tako mi Allaha nećete postići ovo prvo, nećete postići ovo prvo. Šta to znači? Nećete biti najbolji ummet dok ne postignete ovu drugu. Dok ne budete narađivali dobro, dok ne budete zabranjivali zlo i dok ne budete istinski vjerovali u Allaha Đelešanuhu. Šta to znači, braćo i sestre? Ovaj ajet je dokaz da ovaj ummet nije došao sam od sebe. Da on nije izišao i pojavio se sam od sebe nego je Allah Đelešanuhu izveo ovaj ummet s ciljem, s velikim ciljem. Dakle, Allah je izveo ovaj ummet da izvrši posebnu misiju i zadatak, zadatak na zemlji u ljudskom životu. I poslao mu je poslanika da ga odgoji, dakle da taj ummet poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgoji za kuranskom trpezom kako bi ga pripremio za ovaj veliki zadatak. Dakle, za naređivanje dobra, a za branjivanje zla. I za izvođenje ljudi, u robovanje, iz ljudi, u robovanje gospodaru, gospodaru ljudi. Dakle, to je zadatak s kojim je Allah zadužio ovaj ummet. I u Kur'anu je sadržan potpun program odgoja, istinskog odgoja i istinskog života za onoga ko želi sreću i zadovoljstvo na oba dva svijeta. Dakle, i ovaj naš izvanredni identitet koji po, treba da posjedujemo, koji treba da posjedujemo, a koji su nosili ashabi, po kojima su bili obilježeni i prepoznatljivi, prepoznatljivi svugdje, na svakom mjestu, po svojoj hrabrosti, po svom ponosu, po svojoj poniznosti, po čestitosti, skromnosti i tako dalje, svim vrlinama, našli su oda i uzeli odakle iz Kur'ana, iz Allahove knjige i sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, to je ta stvarnost. Oni su kuranske ajete, kuranske ajete pretočili u praksu. To je poenta na koju hoćemo da skrenemo pažnju. I zato su bili uzori. I zbog toga, dakle, ta identitet mi danas, alhamdulillah, nasljeđujemo. Vidite kako izgleda generacija koja želi da, prihod, da ide Allahovim putem. Ne zanima je džahilijet. Wallahi, satrla je taj džahilijet svojim nogama svojim vjerničkim nogama i gadi im se to muslimanima i muslimankama onima koji, koje je Allah nas uputio gadi se džahilijet i žele žele kad, kad su oni izišli iz tog džahilijeta i spasili se iz te kaljuže nemorala i kad im je Allah dao svjetlo i kad su ugledali istinu žele da i druge pozivaju nisu zadovoljni samo s tim da jedna skupina klanja u mesčidu dok druga provodi, i orgija, provodi noći i orgija u kafanama, dok muslimani drugi koji nose muslimanska imena i čak i oni koji navjeruju kršćani židovi, dok oni, dok oni dakle se utapaju, utapaju u širku i u kufru, i u nemoralu nisu zadovoljni s tim nego hoće da ih pozivaju hoće da ih pozivaju jer su nasli zadovoljstvo u tome i žele, žele s tim Allaho, a, Allahovo lice dakle i ova sahva, ovo buđenje je vallah i svjedok, svjedok toga i prvi ajet, dakle opisuje opisuje ko su ti ljudi to su oni, ko su, Allah spominje ovdje izraz ulul elba, braćo i sestre oni koji razum imaju oni koji razum imaju, ko su oni? posjeduju zdrav razum ljudi i žene koji Allaha vjeruju, koji Allaha spominju. Kako? Kako? Ovo je tema našeg dersa. Kako spominju gospodara svjetova? I stojeći, i sjedeći, i ležeći. Je li to dosta? Je li to dosta? To je velika osobina. To je dobra osobina. A je li to dosta? Jesu li ashabi se zadovoljili, zadovoljili time? Je li samo dovoljno jezikom izgovarati određene riječi koje nam je Allah Đelešanu objavio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas zadužio tim da izgovaramo je li dosta da se izvrši taj zadatak s kojim nas je Allah Đelešanu obavezao i ajete s kojim nas je opisao koji ga smo proučili u, u, u ovome der, na početku ovoga predavanja i drugi ajet gdje Allah Đelešanu kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا i tako smo od vas stvorili srednji ummet لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ da budete svjedoci protiv drugih ljudi je li dosta da bi bili svjedoci protiv drugih ljudi na sudnjem danu i da bi smo ponijeli epitet najboljega ummeta koji se pojavio na zemlji da samo Allaha spominjemo jezikom da samo Allaha spominjemo jezikom i da izgovaram, izgovaram određene riječi Dakle, nije dosta za taj, da, za taj, da bi se taj zadatak izvršio. Je li dosta dakle, da umet samo okupi se na halkama zikra Je li nas tako Resul sallallahu alejhi ve sellem naučio? Je li tako odgojio svoje ashabe? Ne, oni su zikrili i srcem. Njihovo srce je živjelo za islam. Njihovo srce je živjelo za islam. A je li i to dosta? Je li i to dosta? Ne. Ne, nego Allah Đelešanohu kaže da su to oni koji razmišljaju. Dakle, spomenju Allaha Đelešanohu, veličaju ga jezikom i svojim srcem. Njihova, njihova srca izgovaraju šehadet. I onda kad i ne izgovara, i ne izgovara jezik, jer oni gore od imana, žive samo za taj dan da sretnu svoga gospodara, a on s njima zadovoljan. Zašto? Zbog čega to? Zato što je, braćo i sestre, Allah dželle Đelešanuhu ovaj ummet zadužio s onim što nije, s nije zadužio druge ummete. Šta kaže Allah za druge ummete? Za druge narode i njihove poslanike? U suri koja nama svima dobro poznata, al bejine, petom ajetu, kaže uzvišeni وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ Nije im bilo naređeno ništa drugo nego da Allaha istinski obožavaju. To je bila naredba ostalim narodima. Ništa im drugo nije bilo nego da Allaha istinski, istinski obožavaju. Međutim, ovaj ummet ima dodatni zadatak. Dod, za razliku od ostalih ummeta, Pa kaže Allah Đelešanuhu Val tekum minkum ummeten jedu'une ila al lahajre ve ya'muruna bil ma'ruf ve jenhevne 'anil munkar." Neka među vama bude skupina oni koji će naređivati dobro zabranjivati, e, koji će pozivati u dobro naređivati ga i zabranjivati, zabranjivati zlo To je jedan, to je jedan zadatak. I kaže uzvišeni وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ I borite se na Allahovom putu istinskim džihadom. Istinskim džihadom. I ne odustajte od toga. Dakle, i nije čudo što ovaj ummet je zadužen s takvim stvarima s kojima nisu zaduženi drugi narodi. Odgovor je u sljedećem. Dakle, svaki poslanik prije je poslat samo svom narodu i poslije jednog poslanika Allah je slao drugog pa trećeg pa tako niz poslanika do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je pečat svih poslanika nema više posle njega poslanika koga će Allah poslati da ga, da ga zaduži s određenom obavezno da upozorava ovaj narod ne nego nakon poslanika Allah Đalešanuhu zadužuje umet s onim čim je bio zadužen poslanik sallallahu alejhi ve sellem Dakle, mi imamo ista, ista zaduženja da prenesemo istinu kao što je imao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i na njama na nama je taj imperativ i ta naredba od strane Allaha dželle šanehu i ka i ashabi su to dobro shvatili i zato su zato su bili primjer nama i zato su najbolja i neponovljiva generacija i pomagala na tom putu koja su Allah spominje to prvo je iman je li dosta zikr jezikom i srcem je li dosta ne nego tefekkur razmišljanje Dakle, to je također zahtjev imana. O čemu razmišlja musliman? O čemu razmišlja musliman i muslimanka? Oni koji su spoznali gospodara svjetova. Dakle, oni razmišljaju o cilju svoga života. Što sam na zemlji? Zbog čega živim? Kuda idem? Kakav je smisao života? Zašto insan živi? Zašto ga Allah stvorio? Šta je posle smrti? Ima li života posle smrti? Razmišlja o nebesima i zemlji, o stvaranju nebesa i zemlji, o kosmosu, o ovoj divnoj harmoniji koja vlada u prirodi, koja vlada u prirodi. Razmišlja o Kur'anu, o Kur'anu kao Allahovoj riječi koja mu povećava jekin. Zašto mu povećava jekin? Zašto mu povećava objeđenje? Zbog toga, braćo i sestre, što danas jedino muslimani mogu da se pohvale s tim da uzmu knjigu Allahovu i da kažu ovo je od Allaha Đelešanu. Može li to jedan drugi narod? Wallahi ne može niko. Samo muslimani. Da uzmeš knjigu koja se opipat može rukom i kazat i da izazoveš s time, da izazoveš sve učenjake, sve filozofe, sve ljude na dunjalu kakav je ovo je od Allaha, a vi demantujte ako možete. Vi to pobijte ako možete. Nema toga ko će to pobiti. I to ti povećava jekin. To ti povećava ubjeđenje. Jer nema, zar židovi dosad ne bi pobili to? Zar su židovi pr prijatelji muslimanima? Nisu, vallahi. Neprijatelji koji su radili i rade i dan i noć, nikada ne prestaju, kao i kršćani, da izvrnu. Jer oni nemaju istine. I onda hoće da islamsku istinu, da Kur'an izokrenu, da iz njega nešto izbace ili ubace, kako bi ubacili sumnju među muslimane. I prenosi se jedna predaja koja nam zorno svjedoči ovu stvar. Kad za vrijeme halife Al-Ma'muna, Halifa Al-Memu jedan put naišao ulicom i vidio je gru, grupu ljudi kako razgovaraju, pričaju o životnim stvarima. Među njima se posebno isticao jedan židov. Jedan židov, mlad čovjek, ali židov, koji je bio jako inteligentan. I nakon toga što se razišli halifa, al memun priđe njemu i kaže mu, mladiću, zašto ne primiš islam? Je li moguće da ti tako pametan, tako inteligentan, ne primiš islam? kare nemoj mi to nuditi, ja imam svoju vjeru, ne treba mi to. Nakon toga židov je otišao svojoj kući, otišao je svojoj kući i razmišljao je, što, te, što toliko vjera? Mora biti samo jedan pravi put. Hoću ja to da provjerim. Imao je jako lijep rukopisa, tada, je se, tada nije bilo kompjutira ni mašina za pisanje. Šta je uradio? Hoće da provjeri šta je istina. Biblija, stari novi zavjet ili je Kur'an. Ne može biti sve istina, jedan je pravi put. I šta je uradio? Uzao je, uzao je Bibliju, uzeo je stari zavjet u kojeg vjeruju židovi, kojeg slijede i vidio šta tamo piše i na osnovu toga sastavio još neke stihove na tom papiru. I napisao nekoliko, nekoliko papira takvi i odnio je u sinagogu židovsku. I kad je došao, kaže sveštenicima njihovi, ja sam donio nekoliko listova te vrata. Hoćete li da ih kupite od mene? Ja sam siromašan, trebaju mi pare. Kaj hoćemo kako da ne? Uzeli su papire i stavili i dali mu pare. On je otišao. Uradio je to sa novim zavjetom. Sa novim zavjetom u kojeg vjeruju kršćani. Isto to uradio i napisao i odnio i u crkvu i ovi su kupili bez, bez ikakvog razmišljanja. Uzeo je Kur'an i onda iz svoje glave izmišljao ajete koji, koji su po njegovom mišljenju odgovarali onome što, što je vidio u Kur'anu. Napisao i odnio je u mesčid imamu. I kaže, ti si musliman, a ja imam nekoliko listova Kur'ana, pa ako hoćeš da ih kupiš, a meni treba novac. Kaj donesi mi te listove. Kad mu je dao, kaj čekaj da vidim da provjerim. Da provjerim, da vidim šta piše ovdje. Kad je pročitao, kaj vallahi, ovo nije Kur'an. Ovo nije Kur'an. Kaže ovaj židov, kako znaš? Pa Allah je objavio Kur'an. Ja imam Kur'an, ja znam Kur'an na pamet. Ovdje nema ništa iz Kur'ana kaže ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. da nema drugog Boga osim Allaha. Dakle, to je istina i da je Muhammed sada njegov poslanik. Dakle, lahko se otkriva ta istina ko hoće, ko hoće da, dođe, da, ho, da dođe do istine. I zbog toga je, dakle, razmišljanja kod muslimana, kad razmišlja o Kur'anu, o njegovim naredbama, o njegovim zabranama, jer neće naći u Kur'anu nijednu naredbu, a da njegov razum kaže, evala da je bila zabrana, bilo bi bolje niti jednu zabranu da kaže da Allah ovo nije zabranio, možda je bolje bilo. Ne, nego sve se slaže, sve se slaže s, raz, s razumom. Dakle, razmišlja o tome musliman i to, povećava mu to jekin. Zato Allah Želešanomu kaže, nakon toga što su, što, su razmi, što su razmišljali, kad su vidjeli da se poveću njihov jekin, kod Allaha Želešanomu traže i mole od Allaha da ih spasi da ih ispas jer će džehennema jer će su svjesni da će doći pred gospodara svjetova o čemu još razmišlja musliman zna kad vidi ovu harmoniju, zna da je Allah stvorio čovjeka s ciljem, da je Allah stvorio dunjaluk zbog nekog cilja. Dok se taj cilj ne ispuni, ako se taj cilj ne ispuni, a ne može se se ispuniti ako se sa smrću sve završava. Ne može. Dakle, ono što je, zbog čega je Allah stvorio ljude i zbog čega je stvorio dunjaluk, nebesa i zemlju, ako se ne ispuni, Ako ne postoji drugi svijet gdje će se upotpuniti pravda, gdje će se ljudi, zlikovci, kazniti za svoje zlo, a pravedni i pobožni i bogobojazni nagraditi za dobra djela, onda život nema smisla. Onda život nema smisla, to vjernik osjeća, to zna. E zato moli Allaha Đalešanuhu i kaže Fakina azaban nar Gospodaru spasi nas, spasi nas vatre Rabbana inna keman tudahilin nare fakad ahzejte Gospodaru onoga koga ti uvedeš u vatru toga dana On je ponižen Već si ga ponižio, već je, dosta mu je poniženja, dosta mu je poniženja i patnji. Dakle, to je molba od, upućena Allahu Đalešanuhu, upućena Allahu Đalešanuhu za istinske, za istinske mu'mine. Dakle, to su oni koji razmišljaju, koji, dakle, koji zikre i jezikom i srcem i razmišljaju o Allahu i znakovima i ajetetima. Je li to dosta, braćo i sestre? Je li to dosta da bismo bili od onih koji su ulul elbab? koji su koji istinski razmišljaju, koji su pametni, koji imaju mozak? Ne, nakon spoznaje, nakon spoznaje istine, Allah Đelešanuhu govori o njima, o njihovim dovama, pa kaže فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيُّ عَمَلَ, عمل عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدٍ Pa im se odazvao njihov gospodar. I kaže, ja ću zaista nagraditi one koji budu radili dobra djela od vas, bili muškarci ili žene. Dakle, nema razlike, bili muškarci ili žene, ba'dukum min ba'd, ovo ćemo kasnije doći. Doćemo, govorit ćemo posle ovo, ovoj stvari, gdje Allah ćemo kaže, vi ste jedni od drugih. Muškarci su i žene jedni, jedni od drugih. Dakle, Allah želešan se odaziva kada mu'minima, kada izvrše i svoj iman potvrde djelom kada njihova praksa bude svjedočila o onome što je u njihovim, što je u njihovim, što je u njihovim prsima. Dakle, kad su sve ovo pretočili u dijelo, Allah Želešanu nije rekao, nije rekao odazvaću se ako budete zikrili. Odazvaću se ako budete razmišljali. Ne, nego kaže فَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِ Dakle, onima koji budu učinili hijđu moje ime, koji budu protjerani iz svojih domova, koji budu se borili na mome putu, pa ubijali neprijatelje i ginuli, i ginuli, njima ću oprostiti grijehe. A šta je ovo? Jel ovo spada samo u zikri jezikom? Jel dovoljno? Jel, jesu, jel, jel poslanik se naučio svoje ashabe nekakvim halkama zikra gdje se spominje, spominje po sto puta la ilaha illallah, po puta ja hayu ja kayum i tako dalje, neke druge te riječi spašavaju i Allah će nakon toga odazvati. Ne. Ne. Nego evo dijela koja, preko koji moraš potvrditi svoj iman ako ješ istinski, istinski mu'min. Dakle, tu se spominje dijelo. I ova dijela koja su spominje, spominju ovdje, dakle, su ono što upotpunjava čo, kod, čovjeka, kod čovjeka iman. I mora se desiti dijelo. Kod nas, vjerujte, braćo, ljudi ne znaju, postoji takozvana murđijska akida, o kojoj ljudi ne znaju kod nas. U Bosni, kod nas kad pitate ljude, odnosno kad se uči na medresi ili na fakultetu, akida i fik. Kad pitaju ljudi, i pravilo je ovo, kad ako vas neko upita kojeg ste mezheba u fikhu, recite da ste Ebu Hanifnog mezheba. Ako vas neko upita kojeg ste mezheba u akidi, recite da ste maturidijskog mezheba. Znate li ko je maturidi? Znam li kod vas? A vi ste maturidijske akide, jeste li? Dakle, ljudi, zbog čega maturidijske akide? Zbog određene nekih stvari koje, koje maturidi, gdje se on razlikovao od akide ahli sunnata val džemata. تدمر روض الحياة النظير ولم يكن حتى الفراش الوديع ولا الطير من شرها المستطيل ششان ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين النصير ششان ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين وها نحن عين ترى أو يد رهينات عجز وقيد عسير وأحشاؤنا تتنزأ أسا ويصعد كالنار من الزفير ويصعد كالنار من الزفير نقلب في الكون أبصارنا ونجتر في الليل صمت القبور Pa se onda postavlja logično pitanje, ako smo hanefijskog mezheba u fikhu, zašto nismo hanefijskog mezheba u akidi? Akida je važnija od fikha. Je li to Ebu Hanife bio na pogrešnoj akidi? Jel to Buhanifa nije istinski vjerovao Allaha Đelešanu, nije istinski poslanika sa Veselom. I tako dalje. E između toga postoji murđijska akida. Šta to znači? To znači ne odvajanje dijela od imana. Oni koji tako, oni koji tako vjeruju kažu iman nije povezan sa djelima. I kažu da je iman Džibrila i ima najveće griješnika koji je izgovorio šehade, samo nek nije mušik, isti. Isti. Dakle, da li se tako može izbaviti ovaj narod murđijskom akidom od kod onih koji kažu bitno i kad kažeš našem je čovjeku muslimanu do sada, a i sada je tako, osim onih kojima se Allah smilovo, zašto bo pa ne dolaziš u mešćin? Zašto ne padaš Allah na seždu? Bitno je srce. Bitno je srce. Bitno je da je srce čisto. Pa kako ti je srce čisto kad ne padaš Allah na seždu? Na osnovu čega hoće kažeti? Jer vjeruješ li u Boga? Kaj vjerujem. Vjeruješ sigurno Allah, vjerujem. Pa znaj da od tebe Allah nešto traži. Allah tebi nešto naređuje. To tvoje, taj tvoje vjerovanje se mora pokazati, mora se, mora se potvrditi. Dakle, i ta, to djelo je vezano za uspjeh, za pobjedu i za vlast na zemlji koju Allah Đalešanohu daruje onima koji istinski slijede Allahov put. Da to kaže uzvišen u suri An-Nur u 55. ajetu وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِمَكِّنَنَّ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ Allah Đalešanuhu je obećao onima od vas koji budu vjerovali i radili dobra djela. Pogledajte, braćo. Dakle, koji budu vjerovali i radili dobra djela, on će vas šta? Učiniti halifama na zemlji. Učinit će vas halifama na zemlji i daće vam vlast. Daće vam vlast. Kao što je dao na prije vas. Nema drugačije. I muslimani, pogledajte kako su ostavili islam. kada je, kako je prokleti Ataturk, kako je prokleti Kemal Ataturk uništio hilafet i uništio islam, a ne može ga uništiti, mislio da ga je uništio. Kada je okupio, kada je došao na vlast, okupio muslimane i uzeo Kur'an i podero ga i stavio pod noge i kaže nema više ovoga. Nema više ovoga. I skinuo hidžab hidžab protiv kojeg se i danas bore u Turskoj, zvanična vlast i sa, sa glave prve žene muslimanke i tako je obešćastio i stavio ga pod noge i pogazio kada nema više ovoga. Od tada umet luta. Jesmo li se podigli? Jesmo li doživjeli prosperitet nakon što smo okrenuli leđa islamu? I na istoku i na zapadu. Mi smo, vallahi, samo poniženje. Samo dublje tonemo. A probali smo sve sisteme. I komunizam, i kapitalizam, i socijalizam, i demokratiju. I nema kakve ideje nismo, kako ideje nismo sproveli u svom životu. Ali nas je to samo odvelo u propast. Nije se riješio na, naš problem u našim prsima. Nema zadovoljstva bez islama. Ti je skoba ostaje. Ti je skoba ostaje u prsima. I ti radi šta god hoćeš. Pokušaj naći utjehu u bogatstvu, u ženama, u zinaluku, u vlasti, u ne znam čemu. Wallahi nema. Omen a'radan zikri fa inne lehu ma'išeten danka. Ona je krene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Kaže Allah, Đelešanu. Allah je to hak koji svak osjeća kod nas. Svi smo mi bili u džahilijetu. Ne može niko od nas odkazati, e, ja sam mašala bezgriješan, ja sam bolji od vas, ja sam pametniji od vas. Ne, ne, ne, ne. Svi smo okusili gorčinu džahilijeta. Gorčinu neznanja, gorčinu, gorčinu ovih poruka koje, u kojima danas, kojima danas ogrezo ovaj umet. I tada se umet udalio. Udalio se da Allah visni izgubio sve. Izgubio i dunjaluk i Izgubio je dunjal ako ga Allah želešanuhu, ako ga Allah ne spasi. I zato ovim umetom vladaju, vladaju, vladaju kjafiri. I pogledajte, najbrojniji umet, što se god desi, što se god desi, šta možemo židovim u ratu u Palestini? Šta im možemo uraditi? Samo protestujemo. Iziđemo pred zgrade i ujedinih nacija i protestujemo, oni nam se smiju tamo iza vrata. Smiju se i dalje kolju, siluju, bijaju, pale, a ummet broji milijardu i 300 miliona ljudi. I onda učenjaci izdaju fetve i kažu dozvoljeno je da palestinski mladić stavi oko sebe eksploziv i da ide da ubije, da ubije grupu židova. Dobro, ako je dozvoljeno, je li to rješenje za ummet? Je li to rješenje za ovaj ummet? Zar nije bolje da izdate fetvu da se svi dignemo? Nego da žrtvujemo jednog mladića od kojeg sutra možda ima hajra, vidjeli ste onog mladića koji ima 22 godine, hafiz Kur'ana, dobar daja, otišao i šta je postigo? Šta je postigo? On je inša Allah kod Allaha postigo nagradu. Ali za umet, šta smo mi dobili? I dalje židovi u kucu, i dalje ponižavaju. Do, da, dakle, kad smo okrenuli leđa Allahu i vjeri, onda je došlo, onda je došlo poniženje. Dakle, to je šart vjerovanje i dijelo, jer vjerovanje se mora ispoljiti. Poput učenika na ispitu, poput učenika kad dođeš na ispit, da li na fakultetu ili srednjoj školi, profesor te ispituje i pita, jesi naučio? Jesi ti kažeš, jesam, a on kaže, mašala desetka, hajde, idi kući. Hoće li tako biti? Neće, jesi naučio, jesam, hodi ovamo. Hodi ovamo da vidim šta si naučio, šta si naučio i kako si naučio. Dakle, muslimani danas, muslimani dan, do, danas dok neprijatelji eksploatišu naše zemlje, dok nas ponižavaju, dok nas protjeruju, dok nas proganjaju, a mi samo kukamo i demonstriramo, zbog čega? Jer nema djela. Nema istinskog imana, nema, nema istinske želje i ljubomore prema Allahovim granicama. Nema, vallahi, nema je svejedno što se radi u Palestini. Bitno je neki ovdje kod nas mir. Kakav mir? kakav mir, bolan kad je musliman ponižen od Mašika do Magriba. I misli da će tebi biti dobro. Misli da će ta teorija, dok ne dođe do moje kuće plamen, ja ću sjediti. Uspjeti, neće vallahi, doći, do, do, doći kod tebe. I zar se može postići taj cilj s kojim nas je Allah Žešanu zadužio i zar se može postići pobjeda i nadmoć na takav način da se zatvorimo u mesin i da zikrimo. I da zikrimo, jel? Dok kršćani i židovi siluju naše sestre izvan tih zidina, mešćida. A mi molimo Allah da nas spasi. Nećemo tako protirati židove iz, iz, iz Palestine, nego onako kako je to radio Salahudine Jubi. Kako je radio Salahudine Jubi koji je, koji je istirao, istirao kršćane kada su 90 i nekoliko godina vladali, vladali kucom. Vladali i u oči petka krenuo i ka kuda, zašto? Zašto baš danas? Zašto sada? Kaj hoću da klanjam džumu u kucu, inša Allah. Ja klanjam džumu u kucu. Jel klanjao? Ja šta je? Alhamdulillah, očistio. Treba se dići. Treba se dići. Treba žive za islam. Treba žive za islam. Kako su to radili ashabi, oni koji su nas pretekli dobru, pa će nam onda biti dobro. I vallahi, dok to ne postignemo, dok našu omladinu ne budemo okupljali, okupljali i odgajali za trpezom Kur'ana, nema hajra u našoj omladini. Allah, vjerujte, braćo i sestre, kod nas, naša omladina, u Bosni sada, jer, jer mi smo najviše stradali u Bosni, u Čečeni i tako, ovdje većinom smo mi, nama je poznata situacija Bosni. Šta sad, šta sad radi naša najbolja generacija? Wallahi, uz Allahu pomoć odbranili i ponos i čast muslimana i tako dalje. Mi znamo da naša inteligencija nije položila ispit ratu. Nije minđušari, oni koji smo mi zvali klošarima, izgubljenim ljudima, iz naroda čovjek, običan insan, on je položio ispit. On je položio ispit u Bosni. I ubijali su Allahove neprijatelje, još nisu imali ništa ve, osim što je ostala fitra u njima. Nic su klanjali, nic su post... Ali mr... kad je vlah napo, on ga mrzi. Nije se sa njim toliko sprijateljio. I zna da je vlah kukavica, da je slab, da je nemoćan, nek ima oružje. I diguo se i uz Allah pomoć uspio. Koliko toliko uspjeli smo, nisu nas do kraja porazili. Ali, šta se sad dešava? Sad tu istu našu omladinu, našu najbolju generaciju koja je sad trebala da bude, koji su trebali da budu u džahidi u prvim safovima, žene pokrivene, ponosne, dostojanstvene, sad je odvode na drugi način. Sad je od... Kafići su puni droga, vjerujte da je provedena anketa u jednoj osnovnoj školi. U osnovnoj školi djeca od, od 8, odnosno od 7 do 15 do 14 godina. 80% djece koristi drogu, najjaču drogu. Najjaču drogu. To je njihov cilj. To je njihov cilj. A kad se digne neko od daija, neko od ljudi koji hoće da poziva u Allahu vjeru, da sve to zabrani, ne, ne, ne, ne. Takvi se napadaju. Takvi se smatraju ekstremistima. Takvi se smatraju... I vidite vi, vallahi, ako danas muslimanima nije jasna politika kjafira, onda ja ne znam kad će im biti jasna. Nikad nije bila jasnija. Ko ima imalo pameti, ko imalo zdravo razmišlja, oni su otvorili karte. za sad nešto skriveno rade? Javno ubijaju, javno ponižavaju, javno hoće da ponize i, i govore to otvoreno. Od Miloševića, preko Karadžića, Tuđmana i ostalih javno govori da hoće, hoće da se to suprostavi islamu. Ali muslimani to ne vidi. I danas je to njima, danas ima politika jasna. Ali ne možeš se dići iz tog poniženja dok se ne vratiš Allahu, Allahu i vjeri. Dakle, bez toga, bez dijela, Allah Đelešanuhu ne prima, ne prima naš iman. Jer sa čime ćemo pred Allaha Đelešanuhu? Kako ćemo biti svjedoci protiv drugih ljudi na sudnjem danu? Kako ćemo biti? Na Vozovčoj, kad kad, kad, je, kad je se desila bitka na Vozovčoj i ostajanje Vozovče, mi smo zarobili nekoliko četnika Allahovom voljom i sad morali smo ih pustiti. Morali smo ih pustiti i smo imali naših vojnika tamo zarobljeni kod njih. E hajmo kada ih pozovemo u Islam. Jer dužan si tu, moraš ih pozvati u Islam. Pa ako prihvate, prihvate. Jer oni su dužni da slijede poslanika koji mi. Sallam, Isto jednako. Ako ne njima je džehennem. I kad smo im govorili o Islamu, Kad smo im govorili o islamu, šta znači islam? Šta znači šehadet? Da mi vjerujemo u sve poslanike, u sve knjigo, objasnili im dogmu njihovu pogrešnu otrojstvu, ko je bio isal, islam i tako dalje, i kakve su dužnosti muslimana, kakav njegov život treba da izgleda, ovaj jedan je rekao, mogu li ja nešto da kažem? Kao, možeš, izvoli, bujru. Kaže, ja prvi put čujem za takav islam. kako? Pa kao ja sam živio s muslimanima u Banja Luci. Oni su pili alkohol i ja pio alkohol. Oni činili zinaluk i ja činio zinaluk. Oni psovali Allaha, Boga i ja sam psovao to. Ja sam. Sve smo isto radili. Mi sam ja išao u crkvu, mi su išli oni u džamiju. Dakle, ja prvi put čujem za ovakav islam. Utopio se umet. Izgubio se. I umjesto da poziva kjafire, koji su sto posto izgubljeni koji su legalizirali homoseksualizam, koji su legalizirali najveće poroke i čine je najružnija djela i vallahi vape za istinom. Vape za dajama koji će ih pozivati u Allahu u vjeru. To je hak, to je hak. Koliko švaba prima islam, koliko njemaca prima islam, intelektualaca, oni koji razmišljaju u životu. Zbog čega? Zbog toga što duša teži istini. I ako ti nećeš njega pozivati u istinu, u hajr, on će tebe pozivati u zlo. Pozivat će on tebe u zlo pa ćeš se, pa ćeš se utopiti. Zbog, i dalje, zbog čega je djelo? Zbog toga što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to pokazao. Pokazao nam je taj put kad je Aisha, kad je Aisha bila upitana radi Allaha kakav je bio ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je rekla? Njegov ahlak je bio Kur'an. Čitaš Kur'an i gledaš poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle živi Kur'an koji hoda. Zašto? Naučio ashave svemu. Nije rekao o, moji ashabi, znate, Allah Đelešanov voli šehide, voli oni koji smo njegovom putu, pa ko pogine dobit će takvu i takvu nagradu. Ne, nego kaže, tako mi Allaha, volio bi da budem ubijen, pa proživljen, pa ubijen, pa proživljen deset puta, zbog nagrade koja čeka šehida. I nikada sablju nije ostavio od dana kad je postao poslanika posebno posle hijdže do svoje smrti. Do svoje smrti. Zašto? Ne da bi ponižavao, ne da bi klao ljude i ubijao, nego da bi širio istinu, da bi širio Allahovo svjetlo i da bi one koji zasmetaju davi sklonuo s puta. Ne moraš prihvatiti, ali mora istina doći do tebe. Mora, ne nemoj mi braniti, a ti prihvatio ne prihvatio. Ali mi ne smiješ, ako mi zabraniš, učinio si zulom i sebi, i meni, i svim onima kojima se zabranio da dođe do njih istina. Zbog toga je džihad na naređen. Dakle, i djelom je, dakle, poslanik sallallahu alaihi wa potvrdio to potvrdio kako se klanja, zekat kako se daje, kako se obavlja hađ, kako se vodi džihad, kako se ustrajava na istini, na sa, kako se sabura na istini i u bolesti i kad, kad su mu umirale žene i djeca i sve. Naučio ashabe kroz svoju, kroz svoju praksu i ashabi su onda prihvatili, prihvatili to njega i bili su pravi primjer. I to je sunnetullah. To je sunnet. Ako hoćemo uspjeti, moramo ići tim putem. Muslimani, i ashabi nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu stali. Zato su osvojili za 35 godina kompletan tada poznati svijet. Kuca, kucali na vrata Beča nakon nekoliko godina posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pronoseći istinu. Pronoseći istinu. Ja bih spomenuo samo dva slučaja. Koliko, koliko znači, koliko znači ovaj iman i naše ponašanje. Naše, dakle, nije musliman samo onaj ko nosi bradu, koji ko svojim izgledom liči na muslimana. Ne. Islam znači prihvatiti kompletan način života koji nam je pokazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja i ljudi namenu udhulu fi silm kafa. O vjernici uđite u vjeru potpuno. Potpuno. Nema ništa u šerijatu malo da da kažemo vala eto je vala sunnet nikakav mustehab, to je bezredanje nije. Od misvaka do džihada, to je islam. Sve. Sve, šta god izbaciš, okrnio si islam. Makar malo si ga, makar malo si ga okrenio. Dakle, muslimani su takvi bili. Primjeri su bili drugima. U Egipat, osvajaju Egipat. Amr ibn As, radijalahu, kada je osvojio Egipat sa svojom vojskom, tamo su živjeli ko? Živjeli su tamo kopti. Kopti su tamo živjeli, oni su bili ortodoksi, nakon toga su došli katolici, katolici, kršćani jedni i drugi, samo različitog mezheba. I pora, poraz, porazili ovi. Porazili ovi i dan danas ima u Kairu crkva koja se zove Crkva Mari Đerđis nekakvog njihovog Marijana tamo, i u kojoj su katolici obavljali svoje nekakve molitve, a sam pogleda koliki su zulum činili njima, ubijali i koristili kao jeftinu radnu snagu i tako da je ortodokse, da su ima, u toj crkvi imali samo mali čošak za njih, eto ko fol da oni mogu da dobavi nekakve svoje molitve. Kad su došli muslimani, ovi su odahnuli kopti, rekli su, e sad je hajr, sad će nam biti dobro. Jednog dana bila je trka, trkali se Amr, Amrov sin i jedan kopt. I ovaj ga je pobjedio. Kopt ga je pobjedio. I onda je Amrov sin uzeo bić i udaro ga, udaro i kaže pobjedio ti ne pobjedio, ja sam bolji od tebe. Ja sam sin plemenitih ljudi. Pa kad je njegov otac vidio to, to kopta, pa kaže gdje je pravda. Do juče nas ubijali ovi, proganjali ovi, sad došli muslimani, navodno sa svojom istinom i vidi šta nam rade. Kome da se požalim? I rekli su mu, žali se halifi Omeru. Žali se halifi Omeru. I požalio se, pisao je halifi Omeru i došao je Omer. Došao je Omer zbog tog slučaja u Egipat. I okupio ljude. I zovno onoga kopta i zovno Amrovog sina. I dao bić koptu i kaže, udri sina plemenitih ljudi. Bičuj ga. I kad ga izbičuo, kaže Amru ibn Asu, o Amre, otkad si to ti ljude učinio robovima, a majke i rađa i slobodnim ljudima. Pogledajte, pogledajte riječi koje su obilježile istoriju. Riječi Omera. Od Otkad si to ti porobio ljude, a majke ih stvaraju slobodnim? I Allah ih stvara slobodnim ljudima. Nakon toga, kopti primaju islam. Nakon toga, šta će tada uraditi čovjek? Šta kad vidi kako halifa, glavni vođa muslimana, postupa? Nema ništa drugo nego da prihvati islam. Ubejde, Ebu Ubejde, kada je osvojio Šam i, nat, i, da, i dži, pokorio kršćane koji su plaćali džiziju, koja je bila jako minimalna, a imali su velike ustupke na, zbog toga. Nisu služili vojsku, nisu, nisu nikakve obaveza imali osim da poštuju zakon, a bili su zaštićeni od muslimana. I kada je Herakle ponovo pripremio vojsku da se osvjeti muslimanima, ogromnu vojsku pripremio, kaže Ebu Ubejde, vratite, okupite sve kršćane, sve kršćane i vratite im džiziju vrati im je ovaj Pa su rekli, što? Nikad nismo čuli vladara da vraća ono porez. Je hoće li vama ikad švabo vratiti poreze koje, koje, koje vam je uzao? Kad demokratija ovdje, oni su pošteni, oni su dobri, oni su ovakvi, oni su onakvi. Pošto ljudska prava, pošto ljudska prava, malo sutra koriste jeftinu radnu snagu. Pa kaj što nam vraćaš džiziju? Kaj je zbog toga što, nas, što, što kršćani žele da nas napadnu izvana, priprema veliku vojsku, pa kaže mi vam ništa ne garantiramo ne garantira vam sigurnost. Ne znamo ćemo ni pobjediti. Pa vam vraćamo vašu džiziju, vraćamo vam vaš, vaš imetak. Nakon toga je pobjedila muslimanska vojska kršćane i kad su se vratili, jesu ponovo kršćani dali džiziju? Nisu. Što? Svi primili islam. Svi primili islam. Dakle, to je islam. To je islam s kojim je došao Resul sallallahu ve sellem. A nije ono kako danas židovi kršćani objašnjavaju Zato što muslimani neće. Što muslim, a muslimani ako nešto hoće da urade na polju islama, onda hoće po svaku cijenu da izjednače, da izjednače Bibliju i Kur'an. Pa planiraju sad u našem vremenu da u istu knjigu saberu Bibliju i Kur'an. U istu knjigu. Zašto? Isto ono što su židovi radili kršćanima. Kad su uništili Isa u vjeru. Čistu. I onda Biblija je stari i novi zavet, ali sad zajedno, jel de? Šta, nek su zajedno, zabluda, obo jedno i drugo. Zabluda, jedno i drugo. E, hoće sad tako i Kur'an. Pa da ga onda oni pokušavaju iskrivati kako ne prestaje dakle da se bore. Ako hoće mu stvarno nešto, hoće to. Nema da se iziđe javno pa da se kaže ljudima istina. Pa da se kaže ljudima istina. I vallaha bi prihvatili ljudi. Ako ne bi prihvatili, razmišljali bi i židovi kršćani. Što su razmišljali i što su prihvatili islam nakon Ahmeda Didata? Nakon Ahmeda Didata njegovih rasprava sa njihovim, sa njihovim vođama kufra. Sa njihovim najučenijim ljudima koliko je, muslim, koliko je ljudi prihvatilo islam preko njega. Dakle, to je islam istinski. I kaže, Allah će lešanohu dalje, govoreći za žene. Allah će nagraditi vas. Allah se odaziva vašoj dovi. Vi ste, nakon čega? Nakon što radite dobra djela, bio muškarac ili žena? Ba'dukum min ba'd. Vi ste jedni od drugih. Ne mogu da ne spomenem ovdje žensko pitanje u islamu, koje se danas također napada koji se danas također napada i gdje židovi kršćani kog fol hoće da govore protiv islama zbog toga što je žena ponižena u islamu. Ponižena žena može biti samo kod muslimana koji se ne drže islamu. I kod kršćana i kod židova. Kod, ža, kod muslimana istinski. Ako slijede Kur'an i sunnet, žena je druga polovica. Žena je druga polovina. I ona ima ogromnu ulogu u izgradnji islamskog društva. Ako ona, ako nju, zato hoću da upozorim svi u nas, ako ne izgradimo ženu muslimanku koja je stub islamske porodice, ne, nismo ništa postigli. Nismo ništa postigli. Zato su neprijatelji islama pokušali da našu ženu, i uspjeli da naše žene pokvare. Da muslimanke izvedu, kada je jedan židov rekao, mi moramo raditi na tome da muslimanku izvedemo iz kuće da je, da je, da je udru, uključimo u, onaj, u javni život, da se druži s muškarcima na poslu i tako dalje. Ako to uspijemo, ako to uspijemo, mi smo riješili sa islamom. Mi smo riješili sa islamom. Nema žene majke, nema žene muminke, nema ponosne babine i čerke, ne. Nego imaš izgubljenu ličnost. I islam kaže, ba'du kum min ba'd, vi ste jedni od drugih. Šta to znači? U 17. vijeku ili krajem 17. vijeka među kršću niko od muslima neće da kaže to javno. Vi kažete žena je ponižena, a vi ste u 18. vijeku kjafiri. Vi ste smatrali ženu da nije ljudsko biće nikako. To je nedavno bilo. To je nedavno bilo kada su, kada su razmatrali o tome je li žena, ima li žena dušu ili nema. Ima li dušu ili nema u crkvama, na, fakul, na univerzitetima, dalje, pa su kazali jedni, dobro, ako ima dušu, je li to hajvanska ili insanska duša? A ako je insanska, ako je ljudska, je li ispod nivoa čovjeka, muškarca ili nije? O tome ste vi raspravljali. Allah kaže, ba'du min ba'd. Vi ste jedni od drugih. To je islam koji je uzdigao, uzdigao ženu. I jesu li ashabike bile ponižene? kao što današnje muslimanke o kojima govore o kojima govore kršćani židovi kad su napustile islamsko učenje koja je izvao ženu mu'minku iz okrilja islama koja danas traži veća prava nego što je Allah dao a takođe i muškarci koji ne razumiju islam kako se ponašaju prema ženi muslimanki kakav odnos imaju kao prema robinji kao prema robinji oni je smatraju onakvom kako je židovi kršćani kršćanima nameću i kako su oni smatrali a ne istinskom, istinskom ličnošću. Pogledaj koliko Islam dao prava ženi. Omer radijala, on drži hutbu. Drži hutbu uz Ramazan. U zakrpljenoj odjeći. Dolazi na imberu i kaže, čuje da, da muslimani, muslimani traže za svoje čeri velik mehr kad se udaju. Velik mehr traži. Pa kaže, hoće da upozori na to, kaj ovo muslimani, nemojte tako raditi. Zašto pretjerujete u tome? Poslanik sa sebe nije davao mehr, nije tražio mehr, više od 400 dirhema. Ja vam zabranjem da i vi dajete, tražite više, kad hoćete, jer kada je to opterećuje omladinu ko hoće da se ženi. Nema para, ne može se oženiti. Danas je ponovo u Saudijskoj Arabiji tako. Kaže onaj, ja to zabranjujem. Pa je sišao smi, kaj, jer da je u tome bogobojaznost, poslanik bi to prvi radio. Da se u tome krije strah od Allaha Želešanu i približavanja gospodaru svjetova. Pa, pa je sišao smi bere, i dočekala ga je žena. Žena ga je dočekala i kaže, ja je miru mu'menin, šta to ti govoriš, jel to ti zabranje, jel se uzima mehr više od često nama ženama, više od često dirhema, Kaže, jest. Kaj, a zar ne znaš, omere, šta je rekao Allah? Kaj, šta? Pa kaže, va ida teitu hunne, kintara, kada date jednoj od njih blaga na kantare, na kantare i zlata. I... Ne uzimajte im to. Ne uzimajte to od njih. Nije 400 dirhema, nego koliko im god date, ne uzimajte to od njih. Kaže, jest vallahi, kaže Omer. I vratio se na Mimberu. I kaže, o ljudi, bio sam vam zabranio da dajete mehri 400, 400 dirhema, sad vam dozvoljavam i žena je u pravu. Žena je u pravu. Dakle, to je žensko pravo. Žensko pravo u islamu. I zato su ashabike bile ponosne mu'minke. Ponosne mu'minke. A zar Resul sa osram nije rekao najbolji su od vas oni koji se najbolje ponašaju prema svojim ženama? Zar Ali Alija radijalata nije rekao žena je u islamu kod svijet? Kod svijet. Znamo kako se svijet uzgaja, kako se njeguje. Ili što je rekao jedan islamski učenjak, žena svojom desnicom ljulja svoje čedo, svoje dijete, a ljevicom sav drugi svijet. Sav drugi svijet. To je žena kojoj mi treba da posvetimo pažnju. Pažnju. I žene samo, ne, ne, mogu, ne mogu, a da a ne spomenem, a da ne spomenem ponos sahabiki koje su slijedile Kur'an i sunnet. I odnos njihov prema islamu, odnos njihov prema islamu, samo nekoliko događaja. Da se pokaza njihova čestitost, njihova bogobojaznost, njihova ustrajnost na putu istine i njihova želja za Allahovim zadovoljstvom za Allah, koliko su bile pouzdane mu'minke. Tri godine Resul sallallahu alaihi sallam poziva tajno u Meki. Tri godine u kući Erkama ibn Erkama se sastoji muslimani. Većina njih su bili oženjeni, ili su možda svi bili oženjeni. Nikada mušici nisu saznali, saznali gdje se kriju, gdje se, gdje se sakupljaju ashabi. Šta ovo govori? Šta hoću da kažem? Danas žene smatraju, kako god se desi kakav vrat, petom kolonom, One će izdat tajnu, samo ako, a tako je bilo, tako je bilo u ratu. Žene saznaju za akciju prije što pripremi akcija protiv tečenih I od, otkrivi Dakle, poznata ženska radoznalost. A vidite kako su je sahabike izgradile. Kako su je pobjedile i prevazišle. I tri godine se poziva tajno u islam. Niko ne zna od mušika gdje se kriju. Zatim hijdže. Sve su žene činile hijdžu dva puta ili tri puta sa, sa poslanikom sa veselom i sa, sa, sa, sa njegovim ashabima, sa svojim muževima, dakle, trpile za islam. Vidimo Esmu, Esmu koji je Resul sa vesele nazvao Zatun ni Taqain, vlas dvoju pojaseva. Kako pomaže islam i kako je ušla u istoriju, kako je ušla u istoriju, kako je donosila hranu Ebu Bekru svom babi i poslaniku sallallahu veselem. I na krilu, na krilu takvih mu'minki odgojena je generacija sahaba. Ta ne ponovlja, na krilu takvih majki, istinskih mu'minki. I onda kad uporedimo njih i danas, naše muslimanke, jasno nam je što stagniramo. Jasno nam je što zaostajemo. I kod nas onda mora biti problemi svugdje. U našem životu, u našim brakovima, u našim... U, i, zašto? Danas kršćani govore razvodu brakova, pa kako god, u procentu njihovom, pa kako god mogu oni govoriti, možemo i mi. Jer ne sjedimo Kur'an i sunnet. I kod nas su veliki poremećaji, poremećaji u našim brakovima. Zbog čega? Zato što nismo, što ni živjeli, niti se udavali, ni ženili, onako kako je Allah nam propisao. Kad neće biti problema, pitaju mene mnogi, kakav je odgovor tvoj? Kad se desi bračni problem? Kad, desi, kad se desi problem između, muslima, među, među, između muža i žene, muslimana i muslimanke, ja kažem, svaki ima problema od nas. Kao da ja nemam problema. Imam. Ali, jedino rješenje je to, napiši prava na zid, kako je Allah Đelešanuhu odredio njegov poslanik sa selem, prava muža prema ženi, prava muža kod žene i dužnosti muža kod žene. Prava žene, prava žene kod muža i njene dužnosti. I gledaj, pa ko od nas pogreši, vallahi, šarijatska je kazna. Moramo se tome povinovati. I vidjet će da će stvari u redu. Ako brak tada ne bude u redu, onda krivite mene <laughs> ili krivite sami sebe. Znači da smo skrenuli s tog puta. Kad god se skrene s tog puta, biće, biće problem. A dunjalog svakako nije idealan život. Uvijek, uvijek, ima, uvijek ima problema. Dakle, to su primjeri istinskih mu'minki, koje su i mu'mina koji su radili i živjeli za islam i Allah Đelešanu je ovjekovječio njihov život i njihov trud i njihov rad i spominju se po dobru i spominjat će se do sudnjega, do sudnjega dana. Zato molim Allaha Đalešanuhu da nas učvrsti na istini, da nas učini dosljednim sredbenicima Kur'ana i sunneta, da budemo od onih koji će pozivati istinsku Allahovu vjeru, koji će se boriti da Allahov riječ bude gornja, da umremo na islamu, da nam Allah oprosti grijehe, da ubrza pobjedu istine i da nas uvede u žene sa svojim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, onima koji su nas pretekli dobro. Amin. Jazakum Allah, hajr, subhanak Allah. صابرا بالعلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم لفاهم مثل ريحان ثبور اطلب العلم مخيف فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم مخيف فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصخور كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصخور باقيا بالعلم نحو النجم مستانا شكور رافضا كل التدني رفضا نفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبون إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe, poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. وليل يجن وشمس ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فمن